Ek is. Ek is, het die gesiglose God gesê vir die kaalvoet vlugtelinge in die woestyn. Krities. Tussen vlamme en horingsdeur. Ek is wat ek is. Ek is het die stommerige timmerman gesê vir die hordes honger is om hom. Ek is die brood van die lewe vir die dwaalende skape. Ek is die goeie herder vir verdwaalde besoekers. Ek is die deur. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Die swerm soldate kom soek na hom in die tuin, vra wie Jesus is, die een wat glo, die Christus is. Het hy helder geantwoord: Ek is met straatjies bloed en sweet wat pad so deur die stof van sy slaape het God vir ons gesig gekry